Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa -a. Pek dert dinler misin? Aa -a. Ya bayat yer misin? Aa -a. İnsan seçer misin? Aa -a. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevlar metril sende sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artistim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz derseniz hep Yavaş söylesem anlayacak olacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez al sana test iki kere iki ceza eder net Birikiminiz ile bir bardak bile dolmaz öyle de bildin mi velet Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyorsan hattir Kıvarda hittis çoğunuz misfit karalara ver yeri sen yine hittis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas kurbak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep Rus Takipteler ses etmez sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa -a. Pek dert dinler misin? Aa -a. Ya bayat yer misin? Aa -a. İnsan seçer misin? Aa -a. Mik mik mik mik mik mik mik mikrofon ve ben kayboldum Gördüğün rüya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çatapat ben top atan Kalk gidelim benzili koy boy Bir de sohbeti kes kalk hadi kovboy Seni sevmedi rap yetmedi goy goy Kara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler tülemiş yeni kafa kara elemanlar Gider hepinize yola barikatlar Yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler Yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş yok bu bizi kitler Ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin Perakende rapleriyle benle Uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin Çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tap sana saniye saniye kafiye Bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep kus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Aa -a. Pek dert dinler misin? Aa -a. Ya bayat yer misin? Aa -a. İnsan seçer misin? Aa -a.